сказала вона. Коли є в нього якісь документи, то ніде не подінуться. Зараз усім нам треба спочити, подумати. Про що думати? Ніколи не буває так, щоб людині не було про що думати, відповіла Галина і раптом аж скрикнула Дивись. Вони приклякли до вікон. Вулицею стрімко мчав маленький схожий на дитячу квадратну іграшку Віліс, старшина і троє солдатів у промоклих від поту, пропелюжених гімнастерках, у пілотках, недбало зсунутих на спітнілі лоби, сиділи в ньому, але, очевидно, думали вже не про бій, бо зброя лежала біля ніг. Мабуть, їх посилали кудись у цілком мирній, може, навіть господарській справі. Дивно мовила Галина. Так мріяли про цю мить, коли прийдуть наші, а зараз сидимо і ніби чогось боїмося. Я зараз піду в місто і про все довідаюся, сказав Іван. А то сидимо тут, як сліпі кроти. Він обсмикнув свою стару полинялу гімнастерку, схвильований, радісний, уже повіривши в перемогу і власне життя. Парабелум залиши дома порадила Раїса. Тебе можуть затримати, обшукати. Іван неохоче сховав важкий револьвер у шухляду буфета. Я скоро повернуся, сказав він. Знову настала тиша у маленькому будинку. Сонце вже торкнулося обрію, і кущі довкола потемнішали, мовби зійшлися ближче, щільно обступивши весь будиночок. Сутінь залягала в їдальні, прозора, тепла. Жінки сиділи нерухомо, кожна думаючи про своє. Чітко, неначе знятий в уповільненому кіно, проходив у свідомості Галини той уже дуже далекий і до найменшої деталі пам'ятний перший день війни. Тепер, що б вона не робила, про що б не думала, жовтий глиняний горбок братської могили весь час стояв перед очима клятву дану колись на кордоні. Вона виконала цілком. Капітан Володимир Стороженко може пишатися своєю дружиною. Пишатися? Вона аж здригнулася від цієї думки. Ні, не так це все просто. І зовсім невідомо, що б сказав капітан, коли б знав, якими шляхами вона йшла, його дружина, до перемоги, до помсти. І ця думка викликала такий лютий біль і одчай, що Галина мало не застогнала, стиснула міцніше гранчасту з пластмасовими щічками ручку свого револьвера. Дивно, вона ще й досі не наважувалася покласти зброю, трималася за неї, як за надійного поводиря. Поводиря куди? не з'явиться на порозі забитий штандартом фюрер. Куля лягла точно. Вальтер виявився надійною зброєю. Стукнули двері. Хто це? Іван зайшов до кімнати впевнений, веселий. Даремно разом зі мною не пішли, сказав він. На площі біля міськради танці. Гармошка грає, все ожило, а коменданта ще немає. Завтра ранком буде. Слухай, Галю, ходімо потанцюємо. Ходімо, раптом несподівано для самої себе погодилася Галина. Справді, хіба ми не переможці? Ви просто психопати, крикнула Раїса. Знайшли час для танців. У льоху труп лежить. Вона ні за що не зізналася б, що боїться, смертельно боїться залишитися сама у маленькому будиночку наодинці з трупом. Галина швидко Немов би боячись не встигнути, спізнитися, поклала свою зброю просто на буфет, обсмикнула спідничку. Так можна йти? Напевне, «Ну, можна, усміхнувся у відповідь Іван. Стукнули двері, затихли кроки, ступаючи навшпиньках, ніби боячись когось збудити чи наполохати, Раїса пройшла в коридор, засвітила лампу і обережно насунула на ляду льоху важку скриню із усяким старим лахміттям, сама добре розуміючи, як смішно все це виглядає, і водночас не в силі подолати страх. Повернулася до їдальні, поставила свою благеньку трильнійну лампочку на стіл, позачиняла вікониці, потім вийшла на подвір'я, відчула запах уже не квітуючого, а міцного добре настояного тютюну і завмерла, слухаючи, як над Старогорськом, ніби воскрешаючи давні, ніби бризкаючи живою водою, лунають ледве чутні такти давно нечуваної простої і зворушливої мелодії вальсу. На невеликій площі, в центрі міста, стояли танки, важкі, крутолобі з довгими гарматами, і від того площа ніби поменшала, стала затишнішою, але для танців місця на ній все одно вистачало.